Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել շախմատի առաջնություն պաշտպանության բանակի զինծառայողների եւ ստորաբաժանումների միջև։ Վարանդայի ազատագրման տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարակիրը, ազատամարտիկն ու պետական գործիչը։ Ստալինգրադի ճակատամարտի 80-ամյա պատմական նշանակությունը, հայերի մասնակցությունը։ ԽՍՀՄ զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալը Համազազ Բաբաջանյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Շախմատի բանակային առաջնություն Օրերս Պաշտպանության բանակի զորամասերի եւ ստորաբաժանումների միջև անց են կանցվել 2023 թվականի շախմատի թիմային եւ անհատական առաջնության մրցումներ, որին մասնակցել են ներզորամասային մրցումներում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած զինծառայողները։ Բացի զինծառայողների մտավոր ունակությունների զարգացումից, մասնակիցների վստահեցմամբ նման սպորտային մրցաշարերը կարևոր նշանակություն ունեն նաեւ թիմային մտածելակերպի ձևավորման եւ ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու տեսանկյունից։ Լսենք առաջնության մասնակիցներ Արտուր Պողոսյանին եւ Ալեքս Մանուկյանին։ Կոլեկտիվ աշխատանքը բանակում ամենակարևորն է եւ մենք այսօր կարողացանք համոզվել դրանում եւ թիմային աշխատանքը մեր թիմի մոտ բավականին լավ ստացվեց մասնակցել եմ մի շարք մրցաշարերի, մասնակցել եմ աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններին, Հայաստանի չեմպիոն եմ եղել 12-14 տարեկանների, 18-ի փոխ չեմպիոն։ Վերջին անգամ Եվրոպայում խաղացել եմ 2018 թվականին։ Շախմատի հանրապետական մարզադպրոցում կազմակերպված մրցումներն անցան բավականին համառու մրցակցային մտնոլորտում։ Սակայն ինչպես յուրաքանչյուր սպորտային միջոցառման ժամանակ, առավել եւս շախմատում հաղթում է ուժեղը, հնարամիտն ու առավել պատրաստվածը։ Լսենք Արտուր Պողոսյանին եւ Ալեքս Մանուկյանին։ Թիմային բարձր արդյունավետ խաղ ենք ցուցաբերել եւ երկրորդ փուլում գրավել ենք առաջին տեղը Զինծառայողների համար շախմատի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ շախմատը միակ սպորտն է, որտեղ մարդու մտավոր կարողությունն է նա դրսևորում, ան ավելի կարևոր է զինվորների շրջանում անցկացման համար, որովհետև շախմատը ինքնին մարտական գործողություններ են խաղատախտակի արժև։ Շախմատ խաղը առաջացել է Հնդկաստանում։ Մարտադաշտից վերադարձող զինվորը նկարագրել է ինչպիսին էր մեր դիրքը, հակառակորդի դիրքը եւ այդպես առաջացել է շախմատ խաղը։ Հայտնի է, որ հայտնի զորավար Նապոլեոն Բոնապարտը սիրում էր եւ ստիպում էր իր զորքին, որ เป զի խաղան շախմատ, որովհետև շախմատ խաղը ինքնին ինքնին բարձրացնում է մարտական ոգին եւ մարտական պատրաստության աստիճանը։ Հավելենք, որ շախմատի բանակային առաջնությունում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը ապարգևատրվել են պատվոգրերով ու առաջնության գավաթով։ Վարանդայի ազատագրումը 31 տարի առաջ փետրվարի 17-ին երկու օր տևած թեժ մարտերի արդյունքում ազատագրվել է Մարտունու շրջանի մի շարք հայկական գյուղերի մեջ սեպի պես խրված ադրբեջանաբնակ Ղարադաղլու ներկայիս Վարանդա գյուղը։ Ղարադաղլուի ազերի բնակչությունը դեռևս խորթային տարիներին բազմիցս ոտնձգությունները իրականացրել հայկական գյուղերի բնակիչների նկատմամբ։ Այն հսկողության տակ էր պահում Մարտունի Ստեփանակերտ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ավտոմայրուղին։ Ռազմական գործողությանը մասնակցել են Մարտունու քաղաքի Ճարտար, Գիշի, Սպիտակաշեն, Հաղորդի, Կաղարծի, Ննգի գյուղերի կամավորական ջոկատները, ԼՂ հիգնապաշտպանական ուժերի առաջին վաշտը եւ Արաբո կամավորական ջոկատը։ Գործողության նպատակն էր ճնշել հակառակորդի կրակակետերը, պաշտպանել շրջակա գյուղերը մշտական հարձակումներից ու գնդակոծությունից, ապահովել շրջանի ճանապարհային հաղորդակցության անվտանգությունը։ Վարանդա գյուղը յուրահատուկ նշանակություն ունի Արցախի եւ մեր ազատագրական պայքարի մեջ։ Դերևս խորթային տարիներին այդ գյուղը հանդիսանում էր անկայունության եւ ահաբեկչության օջախներից մեկը։ 1960-ական թվականներին այստեղ իրականացված դաշնասպանությունները կարելի էր դասել մարդկության գործած սարսափելի հանցագործությունների շարքին։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին Ղարադաղլու գյուղը դարձել էր ադրբեջանական առանձնակի հենակետերից մեկը, որը մեծ վնաս էր հասցնում Մարտունու շրջանի բնակավայրերին։ Այն նաև լրջորեն խափանում էր ինչպես Մարտունի քաղաքի եւ շրջանի ու մյուս բնակավայրերի, այնպես էլ շրջանի, Մայրաքաղաքի եւ Արցախի այլ բնակավայրերի միջև կապը։ Այս իրավիճակում Ղարադաղլուի ազատագրումը դարձել էր հրամայական, առանց որի անհնարին կլիներ ապահովել Մարտունու շրջանի անվտանգությունը։ Հենակետի ազատագրման ժամանակ մեր զինվորները ցուցաբերեցին հայ ազգին բնորոշ մարդասիրություն, հատուկ միջանց տրամադրելով խաղաղ բնակչությանը դուրս բերելու համար, ինչի հետևանքով գյուղը ադրբեջանական զինուժից մաքրելու ընթացքում չի դժուժել որևէ քաղաքացիական անձ։ Այս փաստը եւս մեկ անգամ ապացույցն այն բանի, որ մեր զինվորները մարտնչել են միայն հակառակորդի բանակի դեմ, լինի դա Ղարադաղլու, Խոջալու թե այլ բնակավայրերում, քաղաքացիական բնակչությանը վնաս չհասցնելով։ Գյուղազատագրման գործում ճռորոշ դերակատարություն է ունեցել լեգենդար Արաբոջոկատը, որի մարտիկները հյուրոսաբար կռվել են տարբեր ճակատներում։ Դեռևս 1988 թվականին կամավորական ջոկատները Բաքվի հայ ազգաբնակչության կոտորածինի պատասխան բաժիշ գործողություն էին իրականացել Ղարադաղլու գյուղում տեղակայված հակառակորդի դեմ, որից հետո վերջինս համալրել էր տեղի կայազորը եւ սաստկացրել հարձակումներն ու գնդակոծությունները շրջակա գյուղերի վրա։ Ռազմագործողությանն ընթരാճ 1992 թվականի փետրվարի 16-ի գիշերը Մուշկապետի բարձունքից գործել են ԼՂՀ հիգնապաշտպանական ուժերի մեկական ականանետ եւ Իգնաշեն Թնդանոտ, Կարծիի բարձունքից ՀՄՄ։ Լուսադեմին հիգնապաշտպանական ուժերի ջոկատները տարբեր կողմերից հարձակվել են գյուղի վրա։ Հակառակորդը կատաղի դիմադրել է հատկապես դպրոցի շենքի շտաբում։ Ազատամարտիկները ճնշելով դիմադրության վերջին օղակները, թոնված միջազգով դուրս են մղել կայազորի մնացորդները եւ ազատագրել գյուղը։ Ռազմական գործողության ժամանակ ճշնամուց արգրավել է 70 միավոր զենք մեծ քանակությամբ զինամթերք։ Գործողության թեժ պահին Ամիրանլարի հենակետից հակառակորդի կազմավորումները հարձակվել են Մարտունու քաղաքի ուղությամբ։ Նպատակ ունենալով շեղել ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարության ուշադրությունը Ղարադաղլուից եւ կասեցնել հարձակումները։ Սակայն ինքնապաշտպանական ուժերը եւ կամավորական ջոկատները հաջողությամբ են իրականացել Ղարադաղլուի ազատագրման գործողությունը։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալը Արցախյան շարժման եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախացման եւ պետականության կայացման գործընթացը մարմնավորվեց բազում հայրենիների կերպարով։ Ճակատագրական փորձությունը շատերի կենսագրությունը շեղեց ունից։ Ուսանողին, բանվորին, արվեստագետին դարձնելով զինվոր, քաղաքական ու պետական գործիչ։ Պատմաբանի ու մտավորականի իր հաստատուն ուղին անցնող Արթուր Մկրչյանին վիճակվեց դառնալ ազատամարտի հրամանատար եւ անկախացող Արցախի ղեկավար, դառնալ ձևավորվող իշխանության բարձրագույն մարմնի Գերագույն խորհրդի նախագահը։ Փետրվարի 16-ը ԼՂ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման գաղափարական ակունքներում կանգնած Արթուր Մկրտչյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Ծնվել է Հադրութի Ուխտաձոր գյուղում 1959 թվականին։ 1976 թվականին ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը եւ ընդունվել Երևանի Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը։ 1981 թվականին ավարտել է համասարանը եւ աշխատանքի անցել Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում։ 1983-ից 86 թվականներին սովորել է Մոսկվայի ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ 1986 թվականին վերադարձել է հայրենիք եւ աշխատանքի անցել Հադրութի շրջանի պատմաերկրագիտական թանգարանում որպես տնօրեն։ 1990 թվականին պաշտպանել է տեխնացուական հատենախոսություն։ Արցախյան շարժման այն առաջամարտիկներից էր, որ խորապես տիրապետում էր ազգային արժեքներին ում համար ի վերուստ པարզ էր, որ մեր ժողովրդի գոյատևման ու առաջընթացի խնդիրան իրագործելի է առանց նրա հավաքական ուժի ու պայքարի։ Գրելով իր մեջ այս բանաձևման գաղափարները, միևնույն ժամանակ օժտված լինելով մարդկային բարձր հատկանիշներով, նա շարժման հորձանուտում հայտնվեց որպես ազգային խորհրդանիշ, էթնիկական առողջիկնագիտակցությամբ օժտված անհատ։ Եղել է հադրութի մեր ընդհանուր պայքարի ընդվզման կիզակետերից մեկի ինքնապաշտպանության առաջին հրամանատարներից հանդիսանալով նորանկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդրանի ղեկավարը նա իր պաշտոնավարության կարճ ժամանակամիջոցում իրավի քիչ բան չարեց Արցախի պետական իշխանության առաջին հերթին ներկայացուցչական մարմնի Գերագույն խորհրդի կազմավորման ու բնականոն գործունեության կազմակերպման համար։ Նրան էր վիճակված գլխավորել երկրի կառավարությունը ամենադժվար անցումային շրջանում, երբ իշխանության հին համակարգը փլուզվել էր, իսկ նորը նոր-նոր էր ծիլեր արձակում։ Արթուր Մկրտչյանն ընդամենը 32 տարեկան էր, երբ ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ, եւ 33 տարեկան, երբ քունքին արձակված կարակոցը վեր դրեց այդ կարճ, բայց պայծառ կյանքին, որն անջնջելի հետ կթողել Արցախյան շարժման պատմության մեջ։ ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանը երկրորդ հայկական պետությունը ղեկավարել է ընդամենը 97 օր, սակայն նրա անձը, կյանքի ուղին եւ ճակատագիրն այնպիսի անջնջելի հետ թողեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ, որ անգամ պաշտոնավարած լինելով 3 ամսից քիչ ավելի ժամանակահատված նրա անունն առհավետ բույն դրեց ժողովրդի հիշողության մեջ։ Իսկ ճակատագրի հեգնանքը դարձավ այս բոլոր տարիների ընթացքում ամենաբարդ, թերևս ամենածանր ժամանակաշրջանի ողբերգականության խորհրդանիշը։ Քաղաքականության մեջ նրա ամփորձությունն ու անվարժությունը, որտեղ նա հայտնվել էր ճակատագրի բերմամբ, լիարժեքորեն փոխհատուցում էին նրա բնատուր խելքով, բացարձակ օրինավորությամբ եւ շարժման նպատակներին ու գաղափարներին հավատարմությամբ։ Այդ մայիսին փաստում են այն մարդիկ, ովքեր երբևէ առիթ են ունեցել շփվելու Արտուր Մկրչյանի հետ կամ գոնե փոքրինչ ծանոթ են նրա գործունեությանը։ Արցախյան շարժումը սկսվելուց Արթուր Մկրչյանը դարձավ նրա ակտիվ մասնակիցը, 9 հոգու թվում ստորագրելով առաջին նամակը Գորբաչովին։ Այն ժամանակներում չափազանց համարձակ այդ քայլը Արթուրի համար եղել է գիտակցված արարք քայլ դեպի սեփական անձի եւ սկսվող հեղափոխական գործընթացներում սեփական դերի իմաստավորում։ 1988 թվականի փետրվարի 12-ի հադրության հրավակից միջև նախագահ ընտրվելը Արթուր Մկրչյանի ուղին եղել է սրընթաց։ 1992 թվականի հունվարին նորածին հանրապետության գլուխ կանգնեց մի երիտասարդ, ով մարմնավորում էր ազգային ազատագրական շարժման ոգին։ 1988-ից 90 թվականների նրա լավագույն վեհու լուսավոր դրսևորումներով Անհավակնոտ ու նրան փոփ մտավորականը չպիտի համաձայներ այսպիսի պատասխանատվության հետ, եթե ցանկությունը հարցնեին։ Սակայն ուրիշները թերևս ավելի մեծ արժանինքներ ու կարողություններ տեսան իր մեջ, քան հենց ինքը։ Որևէ գործչի իրական գնահատումը կատարելու համար անհրաժեշտ է երևակայել նրա կերպարա ժամանակային միջավայրի մեջ։ Ժողովուրդը հավատաց եւ սիրեց իր նորորյա առաջնորդին։ Ժողովուրդը չի մոռանում եւ այսօր էլ սիրում է իր Արթուրին։ Շատ հաճախ այլոց գնահատելու համար չափանիշ դարձնելով նրա կերպարը։ Առավել գնահատելին ազգային ու պետական գործչի անկաշար մտավորականի ու հայրենասերի այն որակներ, որ այնքան հարկավոր էր նորանկախ պետության ավանդույթները արմատավորելու շրջանում։ Արթուր Մկրտչյանի եւ նրա ընկերներից սկսած շարժումը դեռևս ավարտված չէ։ Այն ինչ մենք փայփայում ենք մեր հոգու խորքում տարիներ առաջ, դեռևս այդ ամենին չենք հասել։ Դրա համար էլ մեր պայքարը դեռ շարունակվում է։ Եվ ընդհանրապես, պատմության մեջ չկան դյուրին ճանապարհներով նվաճված հաղթանակներ, առանց զոհաբերությունների, զրկանքների, կորուստների ու հետողական պայքարի։ Նրա զոհաբերության ոգին ամրացորդ նվիրումը գաղափարական անսակարգ հավատքը պետք է ուղենիշ լիներ մեզ բոլորիս համար։ Ստալինգրադի ճակատամարտի 80-ամյակը Ստալինգրադի ճակատամարտը, որը սկսվեց 1942 թվականի հուլիսի 17-ին եւ ավարտվեց 1943 թվականի փետրվարի 2-ին, իրավի բեկումնային էր։ Այստեղ շրջապատվեց եւ լիովին ջախջախվեց ֆաշիստական 330 հազարանոց խմբավորումը ֆեդմարշալ Պաուլիսի հրամանատարությամբ։ Հաղթանակը սասանեց ֆաշիստական Գերմանիայի հիմքերը։ Խափանեց Թուրքիայի եւ Ճապոնիայի կողմից ԽՍՀՄ-ի նկատմամբ գործողությունների ծրագրերը, ոգեշնչեց ինչպես դաշնակից երկրներին, այնպես էլ ֆաշիզմի դեմ ընդհատակյա ու պարտիզանական պայքար մղող ուժերին։ Հակառակորդը նպատակադրվել էր 650 կիլոմետր հասնող ճակատով Տագանրոկի եւ Կուրսկի շրջանում խորոց ճեղքումներով մխրճվել խորթային զորքերի պաշտպանության մեջ։ Արագաշարժ զորախմբերով շրջապատել եւ ջախջախել Բրյանսկի հարավային ռազմաճակատների դոնից արևմուտք եղած զորքերը։ Դրանով իսկ նորից դիրելով պատերազմական գործողությունները վարելու նախաձեռնությանը։ Ստալինգրադի ճակատամարտն ընթացավ երկու փուլով։ Պաշտպանական մարտերը տևեցին 1942 թվականի հուլիսի 17-ից նոյեմբերի 18-ը։ Հարձակողականը նոյեմբերի 19-ից 1943 թվականի փետրվարի 2-ը։ Խորթային զորքերին հրամայված էր ամուր պաշտպանել Ստալինգրադյան բնակաձերը, ոչ մի իրավիճակում հակառակորդին չզիջել։ Ռազմաճակատների գործողությունները ղեկավարում էին Գերագույն գլխավոր հրամանատարության ներկայացուցիչները՝ գեներալ Վասիլևսկին եւ մարշալ Ժուկովը։ Հայ ժողովրդի զավակները եւս ակտիվ մասնակցություն ունեցան եւ հերոսություն դրսեւորեցին Ստալինգրադի պաշտպանության ժամանակ։ Հայաստանում մարդկային եւ նյութական ռեզերվներով համալրված 76-րդ, 136-րդ եւ 138-րդ հրաձգային դիվիզիաները ակտիվորեն մասնակցեցին թե պաշտպանական եւ թե հարձակողական մարտերին։ Հարձակման հենց առաջին օրերը դիվիզիան հրետանու տանկերի եւ ավիացիայի հզոր օժանդակությամբ ճեղքում է հակառակորդի դիրքերը Դմիտրիևկա բնակավայրի շրջանում եւ գրավում ֆաշիստների պաշտպանության խոշորագույն հանգուցային կենտրոն Կարպովկա բնակավայրը, Պիտոմնիկ եւ Գումրակ ռազմավարական կարևոր կետերը։ Ճշնամին այլևս ի վիճակի չէր կանգնեցնել նրանց առաջ խաղացումը։ Հունվարի 25-ին Ստալինգրադի արևմտյան մասից քաղաք է ներխուժում գեներալ Չիստյակովի 21-րդ բանակի զորքերը։ Այդ նույն ժամանակ քաղաքի արևելյան մասից հակառակորդի վրա ավելի է ուժեղացնում ճնշումը գեներալ Չուիկոյի 62-րդ բանակը։ Կոտրելով գերմանացիների համար դիմադրությունը, երկու բանակները հունվարի 26-ի առավոտյան միանում են Մամաև Կուրգանի շրջանում, որի շնորհիվ ֆեդմարշալ Պաուլյուսի բանակը կիսվում է երկու մասի՝ հարավային, որը սեղմված էր քաղաքի կենտրոնում, եւ հյուսիսային, որը շրջապատված է տրակտորի գործարանի շրջանում։ Ստալինգրադի լեգենդար պաշտպան գեներալ Ռոդիմցևի 13-րդ գվարդիական հրաձգային դիվիզիայի հերոսներին այդտեղ առաջինը հանդիպում են 54-րդ գվարդիական լորու կարմրադրոշ հրաձգային գնդի առաջին հրաձգային գումարտակի մարտիկները։ Հունվարի 31-ին հակառակորդի հարավային խմբավորումը դադարեցնում է դիմադրությունը եւ գերի հազնում ֆեդմարշալ Պաուլուսի գլխավորությամբ։ Փետրվարի 2-ին հազնում է նաեւ հյուսիսային խումբը։ Ստալինգրադյան ճակատամարտը տևեց 200 օր։ Տշնամու ջախջախումը Ստալինգրադի տակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ռազմաքաղաքական խոշորագույն եւ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն էր, որը պատմական Բեկման սկիզբ դրեց ինչպես հայերենական մեծ պատերազմի, այնպես էլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամբողջ ընթացքի մեջ։ Ստալինգրադի ճակատամարտում հաղթանակը մասնավորապես կարևոր նշանակություն ունեցավ հայ ժողովրդի համար, որևէտև խորհրդային Հայաստանի սահմաններում Թուրքիան կուտակել էր 26 դիվիզիա եւ հարմար պահի էր սպասում հարձակման համար։ Դոնի Ստալինգրադի հարավարեմտյան ռազմաճակատների կազմերում ճակատամարտի մասնակցած 30000 հայ մարտիկներից մի քանի հազարը իրենց խիզախության համար արժանացան տարբեր մարտական պարգևների։ Խորթայի միության հերոսի կոչում շնորհվեց ավիաեսկադրիլիայի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Սերգեյ Բուրնազյանին, աչքի ընկան բրիգադի հրամանատար փոգնդապետ Ասքանազ Կարապետյանը, գեներալ-մայորներ Սերգեյ Գալաջևը, Իվան Վեքիլովը, Հայկ Թումանյանը, օթաչուներ Ստեփան եւ Վլադիմիր Միկոյանները, տանկիստներ Գուրգեն եւ Արամ Բարսեղյանները, ավագ լեյտենանտ Սուրեն Միրզոյանը, լեյտենանտ Համլետ Դալակյանը, խորթայի միության հերոս գեներալ-մայոր Գրիգոր Բաղյանը, խորթայի միության հերոս ավագ սերժանտ Արամայիս Պողոսյանը, խորթայի միության հերոս գեներալ-մայոր Աշոտ Ամատունին։ 389 հայ կռվում էր հրճակավոր Պավլովի տան տարածքում, իսկ 16-րդ օթային բանակում 37 օթաչու։ Հաղթանակին իական նպաստ բերեցին նաև մեծ թվով հայ բժիշկներ եւ բուժքույրեր։ Պատմական այդ սխրանքն իրագործողների թվում էր նաև 51-րդ գվարդիական հրաձգային դիվիզիան, Ձերկ բերած հաջողությունների համար գվարդիական կոչման արժանանալուց բացի դիվիզիան 2 անգամ արժանանում է Գերագույն գլխավոր հրամանատար Ստալինի շնորհակալությանը։ Մասնակցում քաղաքի ազատագրման ժամանակ աչքի ընկած զորամասերի զորահանդեսին եւ 1943 թվականի հունիսի 19-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության հրամանագրով ապարգևատրվում Լենինի շքանշանով։ Ստալինգրադում զոհվեցին 10000 հայորդիներ։ Ստալինգրադի ճակատամարտը արագացրեց նացիստական Գերմանիայի վերջնական պարտությունը։ Մարդկությունը լցվեց հաղթանակի անսասան հավատով։ 1945 թվականին Ստալինգրադը պաշտոնապես հրճակվեց Խորթայի միության հերոս քաղաք։ Նրա մասնակիցների պատմական սխրանքը հավերժացել է բազմաթիվ շարժաններով ու հուշահամալիրներով եւ ԽՍՀՄ ժողովուրդների հավաքական գիտակցության մեջ։ Խիզախ մարշալը 1906 թվականի փետրվարի 18-ին Չարդախլվի բնակիչ Խաչատուր Բաբաջանյանի ընտանիքում ծնվեց երրորդ հարուզավակը։ Ապագա ոսկե աստղի կավալեր Խորհրդայի միության հերոս զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազազ Բաբաջանյանը։ 1925 թվականին ավարտել է 7-ամյա դպրոցը։ 1929-ին գերազանցությամբ Երևանի Ալեքսանդր Մասնիկյանի անվան հայկական միացյալ ռազմական դպրոցը։ Եղել է դասակի հրամանատար, ապա դարձել վարշտապետ ու գումարտակի հրամանատար։ 1942-ին ավարտել է Մոսկվայի Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիայի արագացված դասընթացները։ 1948-ին գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիան։ Առաջին մարտական մկրտությունը Բաբաջանյանը ստացել է 1939-ից 40 թվականների ձմռանը Սպիտակ ֆինների դեմ մղված կռիվներում։ Հայրենական մեծ պատերազմի սկզբին մայոր Բաբաջանյանը նշանակվել է հրաձգային գնդի հրամանատար, մասնակցել Մոսկվայի ուղությամբ Սմոլենսկի շրջանում մղված մարտերին, Ելնայի ազատագրմանը, Օրյոլի պաշտպանությանը։ Նրա գունդը առաջիններից է արժանացել գվարդիականի կոչման։ 1942-ի սեպտեմբերից որպես մեխանիզված բրիգադի հրամանատար Կալինինյան ռազմաճակատում մասնակցել է Ռժևի շրջանի ռազմական գործողություններին 43-ի հուլիս-օգոստոսին Կուրսկի ճակատամարտին 1944 թվականի օգոստոսից մինչև պատերազմի ավարտը եղել է առաջին տանկային բանակի 11-րդ գվարդիական տանկային կորպուսի հրամանատարը 1945-ի սկզբին կորպուսը առաջին բելարուսական ռազմաճակատում մասնակցել է Վիսլա Օդեր ռազմական գործողությանը մարտին 1945 երկրորդ բելարուսական ռազմաճակատում Տշնամու ուժերի ջախջախմանը եւ Բերլինի գրոհին։ 1945 թվականի հունիսին Բաբաջանյանին շնորվել է զրահատանկային զորքերի գեներալ-մայորի, իսկ 1967 թվականի հոկտեմբերին մարշալի կոչումներ։ Պատերազմից հետո Բաբաջանյանը եղել է բանակի շտաբի պետ, բանակի հրամանատար, Օդեսայի ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատար, զրահատանկային զորքերի ակադեմիայի, Կորթային բանակի զրահատանկային զորքերի պետ։ Արկեվատրվել է Լենինի 4, Հոկտեմբերյան հեղափոխության, Կարմիր դրոշի 4, Սովորովի առաջին եւ երկրորդ, Կուտուզովի առաջին, հայերենական պատերազմի առաջին եւ երկրորդ աստիճանի, Խորթայի միության զինված ուժերում հայերենիքի ծառայության համար երրորդ աստիճանի, Կարմիր աստղի, արտասահմանյան բազմաթիվ պետությունների իշխանանշաներով ու մեդալներով։ Բաբաջանյանը խորհրդային զորավարների համաստեղության փայլուն դեմքերից էր եւ սիրված հասարակության շրջանում։ Նրան ունով են կոչվել դպրոցներ ու փողոցներ Մոսկվայում եւ Երևանում։